imyaka mirongo itanu n'itandatu iraheze umugano wa rudoviko rwa gasore yarondeye intaye yo kwikukira k’u Burundi agandaguwe umugambwe w'adasigana iprona yashinze icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu awukomoka ko awukomokamwo ashikiriza ko ata atakibazo na kimwe cyo kutumvikana kirangwa muri uwo mugambwe hari umunyagihugu wo ku mutumba burima komine mutambo w'intara ya bujumbura avuga ko aheruka gusinzikariza ubuzima n'abantu babiri asaba ubutungane kumurenganura mu gufata izo nkozi z'ikibi musitaneri w'iyo komine we hashikiriza ko ataca ko ababyeyi barereye ku ishuri ry'imyuga rise tekinike kirisite ryo mu gisagara cya gitega baridoga ko ubwinshi bw'abanyeshuri butuma bitaborohera mu buraro umuyobozi w'iryo shure ashikiriza ko bariko barasaba ibindi bitanda ku yandi mashure bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba inzego zibijejwe zijeje gutunganya inyigisho zo kurujanuruza mu mabarabara ko zotunganywa mu gukoresha amatara agenga urujanuruza mu mabarabara fetricolore mu gifaransa kuko hari abatabitahura babishikirije kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umutekano wo mu mabarabara idonido ni mukanya kanya Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro muri kumwe na Alain Desire bukeye neza isanganiro inama isumba turabahaye ikaze muri ano makuru imyaka mirongo itanu n'itandatu iraheze mugano wa Rudoviko rwa gasore yarondeye intaye yo kwikukira k'uburundi agandaguwe gasore ni umuhungu w'umwami mwambutsa n'umwamikazi Therese Kanyonga yavukiye mu ntara ya Gitega itarike 10 nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 932 umugambwe wiwe Iprona watsinze amatora Rudoviko gwa Gasore yaciye yicigwa iruhande y'ikiyaga Tanganyika ari mu ihoteli mu ijambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije umugambwe we Iprona wejeje gutsinda amatora yashimikiye ku butungane bw'ukuri muri iryo jambo kandi yarashize ahabona ibibazo byari bihanze igihugu harimo ubukene aho akaba yavuga ko bikenewe kongereza ubutunzi bw'igihugu uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane Burundi, kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane uburundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi ntibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu cyacu wa Rudoviko kwa gasore icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wasanzwe akomoka mu mugambwe w'adasigana iprona amenyesha ko atakibazo co kutumvikana kiri muri uwo mugambwe gasito sindimwo avuga ko badasigana bagiye mu runani ya amizero y'abarundi batakaje izina ry'ubudasigana nayo ngo igaruka ryabo muri uwo mugambwe ryotuma usubira inyuma nk'ikirenge bw'uwo mugambwe mbere n'abiyitira umugambwe urabona yuko ari aba baheruka bipfuje guhamba umugambi wa ipona bari bagiye muco bise urunani rw'amizero y'abarundi urunani rw'amizero y'abarundi bagiye gutora nk'urunani rw'amizero y'abarundi none umunsi yose wakubita abapolona ubikuye he abo rero baragiye umunsi bazogaruka tuzobakira cyo kimwe n'abandi barundi benshi bagiye imigambi y’indi ni ukugira yuko umugambwe frodebu umugambwe sendede umugambwe wese abo bose barabadasigana kera mugabo mu gihe akuye ikoti cyangwa inkofero umugabo asa n'ipantaro akambara iyindi nkofero niyitwe icyo ari hanyuma icyo bamenya ni uko umugambi wo gusubiza hamwe abadasigana si umugambi wo gusubiza naka na naka eka ivyo sivyo ni umugambi wo gusubiza hamwe abagwa agasore aho nibo tuko turasubiza hamwe ni ukuvuga ku mitumba mu makomine eka mu ntara biriko birakorwa bwahariye bavuga ati ngo naka ataje ntibikunda twebwe twafashe ingendo yo kujya hasi kuko abateguye guzimangana umugabo wa ipantaro nabo bo hejuru turabona yuko benshi muri abo bavugwa bagarutse uno munsi n'umugera uba usubiye kugaruka mu muganga wa ipantaro twebwe rero tuvuga tuti hako dusubira gutegura ibintu bizotuma bizusambura muri ibihumbi bibiri na cumi na mirongo ibiri reka tugume uko turi uyu mugera tuwirinde mbere tuwuzibire ku buryo udasubira kutugarukamo sangwa muri sanze Isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu turabandanya n'ano makuru mu makuru ajyanye n'umutekano w'umunyagihugu azwi ku izina rya ntunze n'imana Balthazar yarakubiswe n'abantu babiri mu ijoro ryo ku munsi w'imana uheze uwo munyagihugu wo ku mutumba buri makomine mutambu mu ya bujumbura afise ibikomere binini ku maboko mu mugongo no ku mutwe asigura ko amaze amaze gukubitwa akanakomeretswa yituye abajeje ubutungane ariko abamusinzigarije igufa ntibarafatwa asaba ubutungane ko bwo bokora kugira ngo izo nkozi z'ikibi zihanwe avugana na Thierry Mfayokurera je nitwa ntunzwe n'Imana Baltazar nkabamvuka ku musozi wa Burima agatsibiri kararo komine Mutambo eh zadusikiye nabantu badusanze mu nzu ku munsi w'Imana nk'isaha zitatu n'inusu zikashika ku isaha zitanu bitwazize hari abashinga ntayo ku mutumba bamwe bamwe nzi ko babizi muri iryo joro muri uwo mwanya hari abahasize none mwe musabiki icyo dusaba ni uko babizezwe umuntu akambira abantu bakasubizwa utungane nanjye nkaronka bamvuza nkabaho nk'abandi kuko ntasunzira musitanteri wa komine Mutambu yamenyesheje ko bintu atavyazi umukuru w'umutumba burima ntaco yashatse gushikiriza bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura ngo ntibaratahura neza ngene ya matara agenga uruja n'uruza mu mabarabara feu tricolore mu gifaransa akora basaba inzego zibijejwe gutunganya inyigisho zofasha kumenya gukoresha ayo matara amaze gushingwa mu bice bimwe bimwe z'igisagara babishikirije kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umutekano wo mu mabarabara vianney kumana aha ni kwibarabara ryitiriwe umuganwa Rudofiko rwa gasore ahari amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara uhashitse ubona abantu bahagaze barindiriye kugira imiduga irengane kugira nabo bashobore kubandanya mu nyuma bamwe mu twaganiriye bamenyesha kwa mu Burundi tari bimenyerewe gutyo ngo abantu ntibarategera ingene bikoreshwa bagasaba inyigisho ngaha mu Burundi bije vuba ntibiramenyerwa cyane ukuvyigisha abantu ndo bashobora kubimenya kuko harabava mu misozi ruguru batarayibona no munsi warimwe ibyo babibonye abantu babimenyereye n'abantu bamaze kuja iburaya bagiye mu makungu bakabibona nk'abantu baruguru rero batabizi agapfa kubona ngo nta modoka ikiharengana nta ngorane reka mfe kuhaca baragupfa amande n'ukuri abantu bariko barajabuka rwa ruhusha rw'imodoka byiza rero bobivuga bakavuga ukungene abantu bakabamenyesha ukungene bogenda bagahagarara uruhusha rw'imodoka ku bw'abantu bakajabuka imodoka zihagaraye ntihahatoba amasanganyo baba bikingiye byinshi ivyo biruko mu gihe amakungu uno munsi ahimbaza umunsi wahariwe umutekano mu mabarabara Thierry Mfayokorera ni Nixo nako muradutunga ni Vianney Ngendakumana Nixo habona imana arongo yishirahamwe gishinze kugenzura ibikorwa bijanye n'umutekano mu mabarabara asaba ababijejwe guhana vy'akarorero abagendesha imodoka batubahiriza ayo matara agenga uruja n'uruza mu mabarabara ari kuri miko ya Evra Havyarimana abantu benshi ntibazi ingene bikora reka noneho mu kirundi bavuga yuko umuhini mushasha utera amabavu ego nkamwebwe musanzwe murongoye ishirahamwe ryishinze kugenzura ibikorwa bijyanye n'umutekano wo mu barabara musaba abantu bagendera mu mabarabara e, mugasaba na ca gipolisi eh, kijejwe umutekano wo mu barabara notangura kugisaba mwebwe abamenyesha makuru kuko mufise ijwi rigarukira kure kuko mufashe akanya mukaza macishamwo ibiganiro bijanye n'ivyo vyapa nyene vyotuma abantu benshi babimenya hanyuma ico twosaba cane cane igipolisi kijejwe ico gisata c'umutekano wo mu mabarabara nuko hobaho ikintu twokwita tolerance zero ni ukuvuga ukwihangana kungana n'ubusa mu mabarabara y'i Burundi hanyuma ikindi twosaba ni uko n'ukuri bijya byapa zubungabungwa tuve i tuje mu ntara ya gitega kuvuga ibijyanye n'indero ubwinshi bw'abanyeshuri bo ku ishuri ry'imyuga rise tekinike kirisite hwa ryo mu gisagara cya gitega ngo butuma abo baregwa bafungura mu migwi no mu masaha atandukanye ibyo bikorwa n'ababyeyi ibyo bivugwa n'ababyeyi baharereye aho bavuga ko hari n'ubukene bw'ibitanda umuyobozi w'iryo shure ntabihakana ashikiriza ko bariko barasaba ibindi bitanda ku yandi mashure Arthur Kavabushi ibyo bitigiri ibinini by'abanyeshuri biga kuri lise y'ubuhinga yitiriwe kirisiti umwami yo ku musasa mu gisagara cya gitega byavanye n'uko hari abanyeshuri bahaje bavuye kuri lise musinzira y'igitega na lise isengo yo mu ruyigi zagizwe amashuri y'akarorero hamwe n'abaharungitswe kuhiga oriyantation mu rurimi rw'igifaransa ibyo nabyo bikaba bihagaritse umutima ababyeyi baharereye kuko abo banyeshuri ubu bafungura mu migwi igera kuri itatu nk'uko babivuga hakaba abafungura isaha itenda z'ijoro kandi bategerezwa kuzindukira mu ishure bigatuma badaheza ngo bakurikire neza ibyigwa mbere n'umwimbu ukazohava ugabanuka iruhande y'ivyo byo gufungura abo babyeyi twavuganye bamenyesha ko no mu buraro bitameze neza kuko hari abatari bake baryama hasi kubera ubukene bw'ibitanda n'amamatera kandi n'inyubakwa zo kuri iryo shure ntizagenewe kwakira abanyeshure benshi umuyobozi wa lise y'ubuhinga yitiriwe kristo umwami nsabimana donatien amenyesha ko gufungura inshuro zibiri bindi atari bishyashya kandi ngo gufungura basebwe byarigeze bitumwe n'ikena ry'igitoro n'amazi bimaze iminsi mu gisagara cya gitega ku bijyanye n'uburaro ngo bariko barasaba ko ku mashuri abo bana baje bava ko ngo babahe ibitanda ngo baranandikiye umushyikiranganji kugira abafashe baronke aho buraza abo bana arituruka vabushi gitega radiyo isanganiro inzu cumi izara zaraye zisambutse ibisakazo ku musozi fota wa komine ndava intara ya mwaro bivuye ku mvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa kane igice c'amabati asakaye isengero yaho naco nyene carononekaye umuyaga mwinshi watumye kandi igiti c'amatara cari ku kibuga c'umupira gihenuka bigatuma amatara acika iyo mvura yarononye kandi amahigitari atanu y'imirima yo mu mwonga uri hagati y'imitumba fota na gatsinga Muhinga nk'uko bivugwa na Aloyizi Ndenzako muzitanire wa komine Ndava abadandaza amazi avomwa mu isoko rya karemera ku nkengera z'ikiyaga ca muyinga baremerewe n'abarongoye igisata c'amazi Régie Communale de l'Eau mu gifaransa gukora urwo rudandazwa nk'ishirahamwe bamwe mu banyagihugu b'imuyinga basanzwe bihereza ayo mazi bakabifata nk'ukwegurira uwo mwonga abikorera utwabo abajejwe amazi muri komine bavuga ko iryo shirahamwe rizofasha gusa mu gusukura isoko atamunyagihugu azokwimirwa Diodone Nzeyimana hamwe hamwe mu makartier gisagara ca muyinga nka gasenyi na giswahili hari ibituro canke utuzu tw'idandarizo tw'amazi bitirira akaremera isoko riri mu nkengera z'igisagara ca muyinga amazi adandazwa ku bidumu litiro mirongo ibiri hagati y'amajana umunani n'igihumbi c'amarundi ubu abadandaza ayo mazi bose bishize mu hamwe rimwe bita amazi meza baca batanga amafaranga ijana ku kidumu kimwe kivomwe kw'iryo soko rya karemera azogaburwa ngo mu hamwe ariko ngakagira n'igice kija mu bikorwa by'urwego rurabi vy'amazi muri komine ariyo regi kominare doro kuri bamwe mu banyagihugu bahimuyinga basanzwe bakunda kunywa ayo mazi ya karemera ati ibyo bisa no kwegurira abadandaza iryo soko miburo sharire atwara igisata c'amazi muri komine muyinga akamenyesha ko isoko rya karemera rizoguma ari rusange ariko iryo shyirahamwe rizofasha gusa mu by'ukuri bungabunga akanamenyesha ko atamunyagihugu azorihishwa uretse intererano y'amajana atanu ngigiye kuzotozwa kuri buri rugo ku rugero rw'umwaka kugira ngo afashe kubungabunga amasoko y'amazi yodo nenzeyimana imana bwa radiyo isanganiro tuve muyinga tuje mu ntara ya ngozi ngo umugambi prodefi uhamagarira aborozi bahawe inka muri iyo ntara na kano mu kayanza gutera ubwatsi bw'inka bwinshi ku mikobeko mu gihe c'imvura kugira ngo muci inka ntizizosubire gusonza izo zigeze ku nka ibihumbi bitatu n'amajana atatu na zibiri mu kayanza naho hatanzwe icyo gihe inka igihumbi n'ijana na mirongo itatu na zibiri ubu zikaba zararondotse gushika ku nka igihumbi n'amajana na mirongo itanu na zibiri umugambi nyene mu gice cawo ca ya kabiri turatanga n'izindi nka z'ubugwa fizone mu ntara ya ngozi aho ariko hatangwa mu makomine ya marangara ashikanwa na tangara zirenga amajana umunani abwinjisabira arongoye prodesi ingozi na kayanza bigaburirwa izo nka kugira ngo ntizosubire gusonza mu nkingo uko byahora ingozi bonari muzagara radiyo isanganiza Nina hano amakuru twari twabateguriye aciye agarukira harakoze Eric Uwimana yatumye amajwi abashikira murakoze mwebwe cyane cyane mwayakurikiye kuri mikoro mwari kumena na Alain Desire bukeye neza